บุ๊กทูสี่สิบห้าอร์มุตตาขุติอร์มุตตาขุติที่โรงหนังกิโนชิกิโนชิ เราอยากไปดูหนังชเวนกิโนชิตอสวากวินดา ჩვენ კინოში წასვლა გვინდა. ວັນນີ້ມີຫນັງດີฉາຍ. დღეს კარგი ფილმი გადის. დღეს კარგი ფილმი გადის. ຫນັງເລື່ອງນີ້ເຂົ້າໃໝ່. ეს სულ ახალი ფილმია. ეს ახალი ფილმია. ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ sad aris salaro sad aris salaro ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะริสกิเดฟทาวิสุพาลิอัดกิเลบีอาริสกิเดฟทาวิสุพาลิอัดกิเลบัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะราคิสบิเลเทบี რა ღირს ბილეთები? ნანგ რომ კი მონ ქა? როდის იწყება წარმოდგენა? როდის იწყება წარმოდგენა? ნანგ ჩაი კი შუ მონ ქა? რამდენ ხანს გრძელდება ფილმი? რამდენ ხანს გრძელდება ფილმი? ຈອງຕົວລ່ວງໜ້າໄດ້ໄຫມຄະ შეიძლება ბილეთების დაჯავშნა? შეიძლება ბილეთების დაჯავშნა? დიშან ტონგარ ნანგ ხანგ ლანგ. უკან ჯდომა მინდა. უკან ჯდომა მინდა. დიშან ტონგარ ნანგ ხანგ ნა. წინ ჯდომა მინდა. წინ ჯდომა მინდა. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง ชัวชิจโดมามินดา ชัวชิจโดมามินดา หนังน่าตื่นเต้นฟิลมีซาอินเตเรโซอิโกฟิลมีซาอินเตเรโซอิโกหนังไม่น่าเบื่อฟิลมีอาริโกโมซาเซนีฟิลมี არ იყო მოსაწყენი. ტანაინანგსუდიგვანანგნა. მაგრამ ციგნი ფილმს სჯობდა. მაგრამ ციგნი ფილმს სჯობდა. დონტრიペンយ៉ាងរៃ. როგორი იყო მუსიკა? როგორი იყო მუსიკა? ນັກສະແດງເປັນຢ່າງໄຣ